Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El-huruf allati tuzadu fil esma'i vel ef'ali isimlerde ve fiillerde ziyade edilen harfler aşaratun 10 tanedir. Mecmuha onların toplamı el-yevme tensahu. Ve ile kânet kelimetun kelime olduğu zaman ve adeduha ve onun halimin harfleri harfleri olduğu zaman zaidun ala selasete ahrufin üç harfin üzerine ziyade olduğu zaman o fiha harfun vahidun min hadil hurufi ve bu harflerden bir tanesi onda olduğu zaman fahkum hükmet bi enneha zaidetun onun zaid olduğuna hükmet. İlla ancak en la yekune leha ma'nun biduniha eğer unsuz bir mana olmayacak ise o zaman öyle hükmetme. Nahvu vesvese gibi. Vesvese gibi. Şimdi diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Salatu vesselamu ala Resulullah Herhangi bir isim veyahut da herhangi bir fiilde ziyade yapılabilecek olan harf sayısı 10 tanedir. Bunların da toplamını bize el yevme tensabuda verdi. Yani elif, lam, ye, vav, mim, te, nun, sin, tekrar elif dedi ve he harfleri. Bu 10 tane harf isimlerde ve fiillerde ziyade yapacağımız zaman ziyade yaptıklarımızdır. Sonra bize şöyle bir şey söyledi. Dedi ki eğer senin önünde bir tane kelime olursa, bu ister isim olsun ister fiil olsun ve sen bunun üç harften fazla olduğunu görürsen ve bu harflerden bir tanesini de onun içerisinden görürsen bil ki bu ziyade olan harftir dedi. Mesela örnek şöyle, e, üç harften fazla bildiğiniz herhangi bir şey örnek söyleyin bakalım tek tek. İnkesara. İnkesara mesela değil mi? İnkesara üç harften fazla. Öyle değil mi? El yevme tensahudan hangi harfler var içerisinde? Şimdi siz söyleyin. Ben yazayım. İnkesara'da el-yevme tensavudan hangi harfler var? Elif ve nun. El-yevme tensavu. Bu ikisi de ziyade. Öyle değil mi? Fiilin aslı ne? Kesara. Bak fazla olan el-yevme tensavu harflerinden. Başka bir tane örnek söyleyin. İçtema'a. İçtema'a. Burada el-yevme tensavudan hangi harfler var? El-yevme el tensahu tel. Doğru mu? İşlem halde fazla olan harf hangisi? Elif ve ta. Tamam Herhangi bir şey gördüğümüzde, fiil gördüğümüzde bu üç harften fazlaysa bakacağız. El-yevme tensahu harflerinden hangisi varsa o harfin zahid olduğunu, ziyade olduğunu bileceğiz. Buna sadece bir tane örnek bir ziyade tuttu. illa dedi, müstesna. O da nedir? Elimizde üç harften fazla diyelim ki bir fiil var. Örnek vesvese. Dört tane harfi var. Diyor ki bak, bunun içerisinde el-yevme tensahu harfleri var. Ve sen onu attığın zaman mana onsuz olmuyorsa bil ki o zahid değildir, aslidir. Tamam Mesela örnek veriyorum. Benim elimde diyelim ne var? Dahraca. Üç harfli mi bu? Değil. O zaman neye bakmam lazım? Bunun içerisinde el-yevme tensahu harflerinden bir tane var mı? El-yevme tensahu yok. Demek ki dördü de usul harftir bunlar. Tamam. Fakat aynısını vesveseye yaptığımda vesvese de dört harfli el yevme tensahu. Hem vav var hem de sin var. Tamam. Vavla sini attığım zaman mana oluyor bu peki? İster birini atayım ister ikisini atayım mana olmuyor. Demek ki bunlar el yevme tensahu olsa bile bunları attığımız zaman mana sahih olmadığı için bunlar demek ki usul harflerinden ziyade değil. Fakat bunun dışında kalan harflerimizi eleyevme tensav harfleri olan bu örneğin dışındakilerin hepsi demek ki ziyadedir, kelimenin aslında değildir. Babam rubai, rubainin babları kulluha mutaaddin, hepsi mutaaddi içindir. İlla darbaha ancak darbaha hariç. Rubaiden kastı e, şey estağfurullah, derbahadan kastı ne? Darbahanın manası boynunu önüne bükmek değil mi? Mana itibariyle lazımı olduğu için yani bizden başkasına bir fiil geçmediği için darbaha yani başını önüne eğdi. Ta'ta arasehu başını önüne eğdi. Okuyalım. Babul humasiyi kulluha levazimu, humasi babların hepsi lazımdır. İlla telasete ebvabin, ancak üç bab hariç. İfteale ve tefeale ve tefaale babları. فَاِنَّهَا onlar müştereketun beynel lazimi ve mutaaddi, lazım ile mutaaddi arasında müşterektirler. Erbab-ı Sülasi'yi, Sülasi'nin babları. Bura anlaşıldı değil mi? Bütün humasi bablar, kaç tane humasi bab vardı? Beş tane say. Hmm. İnkesere. Niye burada inkesere'yi saymadı? Çünkü... İnkesere sadece lazımı değil mi? Başka? İçtema'a. İçtema'a. Ee, tefaale. Tefaale. Tefaale. Tefaale. De... E, ale. İf'alle. Değil mi? İhmar. Onu niye saymadı? O da sadece lazımı için değil mi? Lazımının mübalağası için. Geriye ne kaldı? Üç tane bab kaldı. Bunlar da lazımı ile müteaddi arasında müşterek olanlar. Evet. Ve babu sülasiye, sülasi babları kulluha lavazimu, hepsi lazımdır. İlla bab istefale, ancak istefale babı hariç. Fe innehu o müşterekun beynel lazimi ve müteaddi, lazım ile müteaddi arasında müşterektir. Ve kelimeteyni min babi if'alla, if'alla babından. E, ve kelimeteyni iki kelime min babi if'alla, if'alla, if'alla babından. Fe innehu Yani ne diyor? İf'anna babının hepsi değil. Sadece if'anna babına dahil olan iki tane kelimenin hükmünü anlatacak. Diğerlerinin hükmü ayrı. Sadece iki tane kelimenin hükmünü anlatacak. فَاِنَّهُمَا o ikisi müteaddiyani müteaddidir ve huma o ikisi israndahu ve garandahu'dur. Manahuma o ikisi manası galebe aleyhi üzerine galip geldi ve kaharahu ve kahretti. bütün sülasi bablar dedi, hepsi lazımidir. Kural koydu. Bütün sülasi altı harfli olanların hepsi lazımidir. Sadece bir tane bab hariç. O da hangisi? İstef'ale babı. Niye? Çünkü istef'ale babı şey de olabilir, müteaddi de olabilir, lazımi de olabilir. Müteaddi ile lazımi arasında müşterektir. Bir de bir babın hepsi değil. Sadece bir babın içerisinde iki tane kelime var. Bu kelimeler de aynı zamanda ne? Bu kelimeler de aynı zamanda müteaddi. Mesela if'alna babı, if'alna babı, islanka gibi. Bu babın aslı neydi? Bu bab müteaddi içindi. Değil mi? Demek ki bu babın içinden sadece iki kelime, şey estağfurullah, bu babın aslı neydi? Lazımıydı. Sadece iki tane kelime müteaddi olarak geliyor. Bunlardan birisi isranda, biri de igranda. İsranda, igranda gibi. Zaten herhangi bir fiilin sonuna zamir bitişiyorsa fasıl zamirlerinden bir tanesi bitişiyorsa demek ki o nedir? O müteaddidir. Değil mi? İsrandahu ve igrandahu. Yani galebe aleyhi israndahu ve igrandahu kaharahu. Onu kahretti demek. Evet. Ve hemzetu ve hemzetu ef'ale ef'alenin hemzesi yeci'u li maani bazı manalar için gelir. Li tadiyeti tadiyet için nahu ekramtuhu ona ikram etti Ve li sayrureti sayruret için gelir. Nahu emşer raculu Ey sara da koyun sahibi oldu. Velil vicdani vicdan için gelir. Nahu ebhattuhu onu cimri buldum. Ey vecettuhu bakilen onu cimri buldum. Velil haynuneti haynune için gelir. Nahu ahsada zer'u e, ey yani hane vaktu hasadihi bunu hasad etmenin vakti geldi. Velil izaleti izale için gelir. Nahu eşkeytuhu ey Ezeltu anhu şikayetle onun şikayetini giderdim, izale ettim. Ve duhuli e, fi şey'i bir şey girmek için e, kullanılır. Nahu esbahar raculu e, adam sabahladı. İde dehale fi sabahi sabaha girdiği zaman böyle kesrati çokluk için gelir. Nahu elbener raculu e, İde kesura indehu lebenu onun yanında süt çok olduğu zaman. Tamam. Şimdi bunu biz zaten binada görmüştük yani ef'ale babının başına gelen e, hemzenin ef'ale babına katmış olduğu manaları görmüştük. Fakat orada anlattıktan sonra sorulan sorular üzerine not almışım, onu söyleyeyim. Şunu anladım, e, herhangi bir fiil şu sigada bu manaya geliyor dediğimizde mesele tam anlaşılmıyor. Yani neyi kastettiğimiz tam anlaşılmıyor. Kastettiğimiz şey şu, bizim kendi fiilimizin özündeki mana zikretmiş olduğumuzun zikretmiş olduğumuz başlığın altına giriyor. Ne demek? Mesela diyoruz ki lis sayrurati. Sayrura manasına gelir. Yani bir şeyin bir halde başka bir hale geçmesi, bir şeyin bir şeye sahip olması. Sara diyoruz ya, sara dediğimiz o manaya gelir. Hangi fiili kullanıyorsak o fiilin içerisindeki manadır kastettiğimiz şey. Yani mesela diyelim ki burada ne dedik? Emşa. Emşa ne demek? Meşiye ne demek? Yürümek demek. Doğru mu? emşa demiş olduğumuz zaman adam neyin sahibi olmuş olacak? Ne haline dönüşmüş olacak? Fiilimizin aslındaki mana neyse o. Aynısını değiştirsen mesela başka bir şey koysan onun yerine. Mesela başka bir örnek verelim. Sayruret için. Ecra mesela bu manada kullanılsa ne olacak? Adam daha önce çok hareketsizken çok sakinken ecra dediğimizde adam demek ki koşmaya başlamış. Yani koşma sahibi, koşma haline geçmiş bir adam olmaya başlamış. Yani fiilimizin ana maddesi o ilk üç harfi neyse şu manaya gelir dediğimizde kastetmiş olduğumuz mana odur. Mesela demiş ki lil vicdani bir şeyi bulmak, bir hal üzere bulmak e, manasına gelir. Sen ebhaltuhu dediğinde ey vecettuhu bakhilen ben onu cimri olaraktan buldum. Aynısını mesela diyelim kerumeye soksan ekremtuhu ben onu cömert buldum olacak. E bu sefer. Yani fikrimizin aslı, özü neyse ifade etmiş olduğu mana da e, şu baba işte müjdan manasına gelir, sevret manasına gelir, izale manasına gelir dediğimizde kastettiğimiz odur. Mesela demiş ki burada izale manasına gelir. Değil mi? Hangi fiilden üretsen onu izale etmiş olursun. Eşkeytuhu yani ben onun şikayetini izale ettim, sıkıntısını izale ettim. Emratuhu desen bu manada kullansan ben onun şeyini hastalığını izale ettim dersin mesela. Eceltuhu desen bu manada ben onun cehaletini izale ettim anlamına gelir. Kullanmış olduğumuz kalıp neyse e, gelmiş olduğu mana da odur. Zaten bunları şeyde anlattık, binada anlattık. Bir daha tekrar etmeye gerek yok. Devam edelim abi. Şefsiyin istefale, istefalenin sini eydan aynı şekilde yeci ve limaali bazı manalar için gelir. Li talebi, talep için gelir. Nahu estağfirullah. Ey yani etlubul mağfirete, mağfireti talep ediyorum. Ve suali sormak için gelir. Nahvu istahbera. Ey se'elel habera, haberi sordu. Ve tahavvuli, tahavvul için gelir. Nahvu istahalle. Ee, İstahallel hamru. Ey yani inkalebel hamru hallen. İçki sirkeye dönüştü. Ve i'tikadi, itikad için gelir. Nahvu istekramtuhu. Onun ey i'tekettu ennehu kerimun. Onun kerim olduğuna itikad ettim ve vicdani bulmak için gelir. Nahu istecettu şeyen. Ey vecettuhu ceyyiden. Onu iyi yani yine olaraktan buldum. Ve teslimi teslimiyet için gelir. Nahu kavlihim. Yani onların şu sözü gibi al kavmu endel musibeti. Kavim musibet anında istirca etti, teslim oldu. Ey kalu dediler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun dediler. Buraya kadar sorusu olan var mı? binada anlatmış olduğumuz bu kısımlar buyur. Hocam burada istarca'al kavmi dedi. Yani bu bir şeyi kısaltmak. Ya, ihtisar deseydi daha güzel olurdu. Yani herhangi bir tane kelimeyi kısaltabilmek için e, mesela istihlal gibi. İstihlal dediğimizde ne kastediyoruz? La ilahe illallah sözünü kastediyoruz. Bazı kalıplar vardır. Fiili ona soktuğun zaman orada uzunca bir manayı kısaltmış olursun. Mesela ne örnek verebiliriz buna? Tesbih gibi. Tesbih demek ne demek? Yani Subhanallah dedi demek değil mi? Hamdele gibi. Mesela hamdele demek hamd getirdiği gibi. Salvele gibi. Salvele demek havkale gibi mesela. La ve la kuvvete illa billah dedi gibi. İstilal ve benzeri bu saymış olduğumuz kalıplar bunlara ihtisar desen, ihtisar diye de yazabilirsiniz. Yani o içerikteki herhangi bir manayı kısaltmak için kullanılan kelime. Okuyalım ve huruful meddi med harfleri ve lilin lin harfleri ve zevaidi e, ve zaid olanlar ve illeti ve illet harfleri vahidetun hepsi birdir. Ve yel vavu ve ya'u ve elifu ve kullu fi'lin madin her madi fiil fi evvelihi harfun min hadil hurufi bu harflerden bir tanesi başında bulunur ise müsemmen mu'tellen mu'tel olaraktan isimlendirilir. Ve misalen misal olaraktan isimlendirilir. Limumatheletihi sahiha sahihe e, benzediği için fi ihtimalil harekati harekeleri yükselmede mahbu va'de va'de gibi ve yesera yesera gibi ve imkâne fi vasıfihi şayet ortasında olur ise yüsemme ecvefen ecvef olarak isimlendirilir. Nahvu kâle ve ba'a gibi. Ve imkâne fi ahirihi sonunda olursa yüsemme nakisen nakis olarak isimlendirilir. Nahvu gaza ve rame gibi. O ne anlayacağız buradan o zaman? herhangi bir fiilin, e, faul fiilinde, aynul fiilinde veya lamur fiilinde illet harflerinden herhangi bir tanesi olursa buna ne diyoruz? Buna mu'tel diyoruz. Bu genel başlık. Sonra mu'tel olan fiilleri daha iyi anlaşılsın diye birbirinden ayırmak için her bir baba ayrı bir isim vermişler. Birincisine demiştik, binada söylemiştik zaten. Faul fiili olanlara misal demişler. İllet harf niye misal demişler? Sahihe benzediği için değil mi? Ee, Aynül fiili olanlara ecvef demişler. Niye ecvef demişler? Ecvef kelimenin olması boş. Tamam. Karnına tamamdır. Bunda ortası yani illet harfi olduğundan dolayı. Sanki yok gibi değil mi? Boş gibi ortası ondan dolayı. Şeye niye nakıs demişler peki? Son harfi illet harfi olan? Son harfi ilal kaydelerinden dolayı, sürekli değiştiğinden dolayı. Bittiğinden dolayı ona da nakıs demişler. Tamam okuyalım. فإن كان وإن كان فيه حرفان من هذه الحروف şayet bu harflerden iki tanesi onda bulunursa فإن كان عينه ولامه eğer o harfler aynı fiilde ve lamül fiilde ise yüsemme isimlendirilir. Lefifel mekruni, lefifil mekrun diye isimlendirilir. Nahvu rava ve şeva gibi. Ve in kâne fâ'uhu ve in kâne fâ'uhu şayet faul fiilde ise ev ve lâmehu ve lamül fiilde yüsemme lefifi mefruh giysinden verilir. Nahu ve ka. Ve kullu fi'lin aynuhu ve lamuhu harfani min e, ve kullu fiilin her fiil aynuhu ve lamuhu aynul fiili ve lamul fiili harfani min cinsin vahidin aynı cinsten olan bir harf olur ise ulgime ilgam edilir. Evveluhuma birincisi fil ahari diğerine. Lissakli ağırlıktan dolayı. Yüsemme mudaafen ve mudaf olarak isimlendirilir. Nahu medde gibi. Ve kullu fi'lin her fiil fihi hemzetun hemze kendisine hemze olan her fiil fe in kânet fi evvelihi şayet hemze başında olursa yüsemme mehmuzen mehmuz olarak isimlendirilir. Mehmuz el fa'i e, faul fiili hemzeli olan olarak isimlendirilir. Mahvu ahada gibi. Ve in kânet fi vasatihi şayet ortasında olursa yüsemme mehmuz el ayni mehmuz el ayni isimlendirilir. Nahu se'ele gibi. Ve imkanet fi ahirihi şayet sonunda olursa yusamma mehmuzen lamin lamul fiili hemzeli olarak da isimlendirilir. Nahu kara'a, kara'a gibi. Ve kullu fiilin her fiil halin min hadil aksami es-sitteti bu altı kısımdan hali olan her fiil yusamma sahihan sahih olarak da isimlendirilir. Ve kad marra bahsuhu fi babi sahihi sahih babında onun bahsi geçti. Devam. وَسَنَذْكُرُ e, zikredeceğiz. Bahsel aksami siddeti altı kısmın bahsini alesebil ihtisari ihtisar bir şekilde altı kısmın açıklamasını zikredeceğiz, bahsini zikredeceğiz. Tamam, buraya kadar anlaşılmayan bir soru sormak isteyen var mı? Metni anlamayan var mı kimse? Yok. Tane tane okuyalım o zaman. Şimdi o zaman nereye girdik? Sahih olmayan fiillere girdik. <coughs> tamam Bu daha önce de söylemiştik. Tane tane buraya dikkat edeceğiz. Özellikle çekimlere dikkat edeceğiz. Tamam. Ta ki meseleyi anlayabiliriz. Buyur abi. Bir şey soracağım. Buyur. Bu el-yevme tasavvuf kelimelerinde iki tane elif var da bunların bir hikmeti var mıdır? Bir, bir tanesi harekeli, bir tanesi hareketsiz. Bir tanesi, bir tanesi hemze, bir tanesi elif. el harekeli, hemze. Tensa, hu, oradaki ise şey elif. Ee, bu mesela sen senka'daki sondaki elif maksur. Buna mı giriyor peki? Tabii tabii. Peki orada mesela selka dediğimiz zaman bunu çıkardığımızdan normalde sadece selka Tamam. Kalıyor. E mana olmuyorsa demek ki olmaz. E Şimdi on ne söyledik? Dedi ki bak çıkardığımızda kelime onsuz mana tamam olmuyorsa demek ki o kelimede ziyade değildir, kelimenin aslındandır. Ama çıkardığında mana oluyorsa demek ki o kelime sonradan zayıf olmuştur. Tamam? Hocam kitabı ettiğinde e, baştan gördüğünüz hatırlıyor şey, üçüncü satırda Yusemma Refi'ü Fe şeklinde yazılmış da bu Refi. Evet. Demiş ki fe inkâna şayet olursa aynehu ve lâmehu tamam. Yusemma doğru. Yusemma lefîful makrûni olması lazım. Allah razı olsun. Okuyalım. Babul mu'tellâti ee, muteller babı ve müdafi müdaf babı ve mehmuzi ve mehmuz babı el vavu ve ya'u vav ve ya ile harekete harekeli oldukları zaman ve fetaha ma kablehuma ve o ikisinden önceki fethalı olduğu zaman kulibete elifen elife kalp olunurlar nahu kale ve kale misaluhuma o isim e, nahu kale ve kale gibi misaluhuma minen nakisi o ikisinin nakıstan misali gaza ve rama gibidir. وَتَقُولُ ف۪ي تَثْنِيَتِهِمَا Bu ikisinin tesniyesinde dersin غَزَوَا وَرَمَيَا dersin. فَلَا تُقْلَبَانِ اَلِفًا O zaman elife kalp olmazlar. وَلَا تُقْلَبَانِ اَيْضًا Aynı şekilde kalp olmazlar. فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّسِ Cem-i müenneste kalp olmazlar. وَالْمُوَاجَهَةِ ve e, muhatapta yani. Muhatapta ve nefs-i mütekellimi ve nefs-i mütekellipte kalp olmazlar. Yenel vav ve sakinete vel ya'e sakinete çünkü sakin vav ve ya la tuklabani elifen elife kalp olmazlar. İlla ancak fi mevdi'in yekunu sukunuhume gayre asliyim. Ancak sukunu asıl gayre asli olan yerlerde de olur. Biyen şöyle ki nufilet hareketuhume o ikisinin harekesi naklolundu ile makablahuma kendisinden öncekilerine e, oldu. Nahu ekame ve eba'a gibi. Savaşa girdik. Milletlere girdiysek savaşa da girdik demektir. Allah yardım etsin. Şimdi o zaman bunu ayrı bir kağıtta tane tane yazalım ki kafamızda bu kaideler toparlansın. Yani kitabın dışında ayrı bir kağıt tutun. İhlalle ilgili öğrendiğimiz kaideleri oraya yazalım. Kaide bir. Neyi öğrendik şimdi biz? Bir. Vav veya harekeli olursa. Doğru mu? Sonra? makabli de yani bir önceki harf ise makabli fethalı olursa ne olur? Elife çevirir. Kaidemiz bu. Tamam. Örnek olaraktan ne verdi burada bize? Kale ve kaleyi verdi. Kale ve kale. Bu fiilimizin aslı ne? Bunun aslı ka ve le. Vav hareketi. Vav'dan önceki harften meftuh olduğu için bunun hali kaleye dönüşmüş. İkinci örnek ise kâleyi verdi. Buna ba'a da dahil, diğerleri de dahil. Bunun aslı ne? Ke, ye, le. Ke, ye, le. Ya harekeli. Makabli bir önceki harf fethalı, elife döndü, eşittir. Kâle oldu. İkinci örnek olaraktan nakıs fiilden örnek verdi bu sefer. Dedi ki gaza başka bir şey vermedi değil mi? Bir de rama. Asılları ne bunların? Bu gazava. Gazava. Vav harekeli. Makabli. Za olduğundan fethalı neye döndü? Elife döndü. Bakın gaza şeklinde okuyoruz. Ra, me, ye. Ya harekeli. Makabli de meftuh, fethalı. Şeye dönüştü. E, elife dönüştü Şey, ne oldu? Rama şekline döndü. Rama şekline döndü. Diyor ki, şimdi bunu nasıl çekeceksin? Onu anlatıyor. Diyor sen bunu çektiğin zaman bunların tesniyeleri de وَتَقُولُ فِي تَسْنِيَتِهِمَا غَزَوَا وَرَمَيَا Bunların şimdi tesniyesini anlatıyor. غَزَوَا ve Ramaya. İki tane erkek gayipler savaştılar. Gaza, Gazava. Şimdi diyor ki sen şurada bunu sorabilirsin. Vav mutaharrik. Doğru mu? Ma kabli meftuh. Niye peki burada elife dönmedi? Soru sorman lazım. burada ne demen lazım? Orada gaza demen lazım yani. Vav'ın elife dönmesi lazım. Hakeza rameya diyorsun çekerken. Rame, rameya, ramevu diyorsun mesela. Niye rame, rameya diyorsun? Ya harekeli. Bu da makabli de meftuh Elife dönmesi lazım. Doğru mu? Kaideye uydu mu? Uydu. Peki niye biz bunu kaideye uydurmadık? Sebebini anlatıyor, okuyalım beraber. Diyor ki, فَلَا تُقْلَبَانِ elifen. Burada elife dönmezler. Sebep, وَلَا تُقْلَبَانِ اَيْدًا Aynı şekilde dönmezler. fi cem'il müennesi, cem-i müenneste vel muvacahati ve nefsül mutekellimi. Bu üçünde de dönmezler. Peki sebep ne? لِأَنَّ الْوَاوَ السَّاكِنَةَ وَالْيَاءَ السَّاكِنَةَ çünkü sakin olan vaf ve sakin olan ya la tuqlabani elifen. Elife dönmezler. İlla fi mevdi'in ancak bir yerde dönerler. Yekunu sukunuhuma onların sukunu olursa eğer sakin olan ya'nın ve vav'ın sukunu gayra asliyin asli sukun değil de sonradan arızi bir sebepten dolayı başlarına gelmiş olan bir sukun olursa bi en nuqilet haraketuhuma ila ma qablahuma o ikisinin harekesi kendinden öncekine nakledilir bu surette. Nehu akame gibi ve eba'a gibi. Bu anlattığımızla bunun arasındaki bağlantıyı kim söyleyecek? Burada niye şeye dönmemişler? Ha, nasıl elife çevireceğiz ki şimdi? Şu elife atma imkanım var mı benim buradan? Bu elife atma imkanım yok. Çünkü bu bunun tesniye olduğunu gösterecek. Nasara, nasara diyorum. Niye nasara diye solunu çekiyorum? Ta ki onun tesniye olduğu belli olsun. Yoksa nasara ile nasara arasında fark kalır mı? Kalmaz. Gazeve ile gazeva arasında bir fark olacak ki bakan hangisinin müfret, hangisinin tesniye olduğunu birbirinden ayırt etsin diye. Tamam. Peki ben bunu çevirdiğinde ne diyeceğim? Gaza mı diyeceğim? Nasıl söyleyeceğim? Olmaz. Doğru mu? O zaman ne yapacağım? Onun için bu sebepten ötürü bunu tekrardan şeye geriye çevirmeyeceğim. Anlaşıldı? Bu şekilde. Bunların çekimini de yazabilirsiniz ayrı kağıtlara. Hazır geçmişken hepsini tablolar oluşturabilirsiniz. İlletli fiillerle alakalı olaraktan tablo oluşturabilirsiniz. Başka nerede geçmez dedi? Cemi müenneste. Cemi müennesi nasıl çekeceğiz bunu? Gaza. Gazava, gazav. Bu cemi müzekker. غزت غزت غزونا غزيب غزا غزوا باشخا غزو غزت غزت غ زونا تمام Burada tekrardan ne yapmamış? Dönmemiş. Çünkü diyor ki vav sakin olduğu zaman vav'ın öncesi harekeli olsa bile vav ne yapmaz? Vav veya elife dönmez. O zaman aynısını nerede yapacağım? Aynısını ramada da yapacağım. Değil mi? Rame, ramaya, ramev, ramet, rameta, ramey, ne diyeceğim. Tekrardan aynı şekilde çıkacak. Oku abi. تقول في الجمع جميلة درس غزوا ورموا درس والأصل غزوا ورميوا Tamam. Aslı غزوا kulübete elifen elife kaybolundular. Taharrukihime bu ikisi harekeli olduğu için ve enfitahi ma kablehuma. Dur şimdi orada burayı yazalım. Şimdi gazevin aslı ne? Gazev. Niye biz buna gazev diyoruz? Niye buna ramev diyoruz? Şimdi bize bunu anlatıyor. Tamam? Niye ramev diyoruz? Diyor ki bunun aslı gazeva. Gaze, gazeva, gazeva, gazevu olması lazım. Tamam? Normal çekimini söylüyor. Ga, ze, uuu olması lazım. Bu vav zaten kelimenin kendi vavı. Nasaru gibi, Nasara'daki ra gibi. Bu vav da bunun cemi müzekker olduğunu göstermek için gelmiş. Doğru mu? Sonra وَالْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُمَا ve o ikisinden önceki fethalı olduğu tamam. zaman. Vav harekeli, bu da Ra meyu. Aslı bunun Ra rameyu. Nasaru gibi aynı. Doğru mu? Ya harekeli, vav hareketi, makabilleri meftuh. Öyle mi? Ne olacak o zaman bunların? Elife dönmesi lazım. Çevirelim bunları elife, elife döndürdüğümüzde ne oldu? Gazav, ramav oldu. Yani hem elif var hem de vav var. İki tane sakin yan yana geldi. Okuyalım. Estema sakinen. İki sakin toplandı. Tamam. Ahaduhum el elif onlardan birisi elif. el maklubetu kalp olunan eliftir. Birincisi nedir sakinlerden? Elif ve maklubedir. Elif ve maklubeden kastettiğimiz ne? Şu vavın makabli meftuh olduğundan dolayı elife dönüşmesidir. Kastettiğimiz şey bu. İkincisi, Ve thani vavul cem'i cemi vavıdır. ikincisi de vav, cemi vavudur. Tamam. فحذفت الألف المقلوبة قلب edilen elif hasfedildi. Febakiye gazav ve gazav ve ramav. ramav Tamam. Soru. Niye ee, cemi vavına hasfetmedik de niye mahlub olmuş olan elifi hasfetmiş olduk? Onu vavı hasfedersin Cemi vavına onun cemiyene ifade eden bir şey olmaz. Bu mecbur burada kalacak ki bunun cemi olduğunu gösterebilsin diye. Biz bunu hasfettiğimiz zaman burada bunun cem olduğunu gösterecek bir şey kalmadığı için netice gazavu ve ramevu şeklinde kalmış. Tamam. Mesela aklınıza gelebilir niye bu rameyi değil diye. Çünkü bu vav kelimenin aslındaki vav değil. Bu vav cemi vav olduğundan dolayı. Tamam? O zaman ne oldu şimdi elimizde? Gaza, gazava, gazavu. Şu ana kadar. Devam edelim. فحذفت الألف المقلوبة وتقول في تثنية المؤنث müennesin tesniyesinde dersin gazete ve ramete Dur. dersin. Ne demişiz? Gazete ve ramete. Aslı ne olması lazım peki bunun? Aslı ne olması lazım? gazavata, rameyata olması lazım. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, gazava, gazava, gazavu, gazavat, gazavata olması lazım. Evet. Niye peki biz gazeta demişiz? Hani vavla ya yok. Onu anlatsın şimdi bize. Vel aslu gazavete ve rameyete. Aslı gazavete ve rameyetedir. Kulibete elifen. İkisi elife kalp olundu. kime harekeli oldukları için vel fitahi ma kablehuma ve onlardan önceki fethalı olduğu için. Tamam. Dur şimdi. Bunun aslı ne? Gazavata. Bunun aslı ne? Rameyete. Doğru mu? Vav mutaharrik ma kabli meftuh bu elife döndü. Ya mutaharrik ma kabli meftuh bu da elife döndü. Ne çıktı peki elimizde? Gazata, ramata oldu. Tamam? Olduğu harf şu. E böyle olmaz. Ne yapmışlar peki? ve huzifetil elifu elif hasfedildi li sukuniha sakin olduğu için ve sukuni ta'i ve ta sakin olduğu için lenne ta'a çünkü ta kânet sakineten fil asli asılda sakindi fe hurriketi ta'u ta harekelendi lil elifi tesniyeti tesniye elifinden ötürü fe hareketuha on harekesi aridetun arid, ariddir, arzidir. Vel aridu, arid olan ise kel ma'dumi olmayan gibidir. Tamam. Şimdi biz bu bu kelimeyi en aslından alacak olursak bunun müennesi ne? Nasarat. Gazel uygulayalım buna. Gazavet. Tamam. Tayet-i Enise'yi niye biz buna Tayet-i Enise'yi sakin ediyoruz? Mühendislik tahsını irab ettiğimiz zaman ne diyoruz? Tayet-i Enise'yi sakin ediyoruz. Demek ki bu aslında ne? Aslında sakin. O zaman biz bunu şeye çevirdiğimiz zaman, tesniye çevirdiğimiz zaman ne diyoruz? Gazavata diyoruz bak. Gazavata. Doğru mu? Ta harekelendi burada. Peki ta'yı harekelendiren şey ne? Ta normalde ta'yı hala ta tenise sakine değil mi bu? Yani bu ta'yı irab edecek olsak bu ta'yı nasıl irab edeceğiz? Ta'yı teniseyi sakine diyeceğiz. Peki burada sukun kalmamış, hareke gelmiş. E ta sakin. Tesniye elifi de sakin. Mecbur ikisinden bir tanesini hareketlendireceğiz. Doğru mu? O zaman şu tesniye halinde ta'nın üzerindeki hareke asli olan bir hareke değil. Bu ne için var peki burada o zaman? Bunun burada olmasının sebebi elifle beraber iki tane sakin yan yana gelmesinden kaynaklanıyor. O zaman فَهُوَ عَارِدٌ فَالْعَارِدُ كَالْمَعْدُومِ Yani bunun varlığıyla yokluğu arasında fark yok. Çünkü bu arızi olaraktan özel bir durumu kurtarmak için buraya gelmiş. Tamam. Şimdi öyleyse biz kendi meselemize dönelim. Yani asla dönelim. Biz dedik ki bunun aslı nedir? Gazeta. Peki biz niye buna gazeta diyoruz? Çektiğimiz zaman. Çünkü diyoruz ki vav mutaharrik. Ma meftuh. Neye dönmesi lazım? Elife dönmesi lazım. Nasıl yazacağız o zaman? Gazeta dememiz lazım. Tamam? Bu da sakin, bu da sakin. Diyeceksiniz bu sakin değil, bunun üzerinde hareket var. Adam ne anlatıyor? Diyeceğiz ki bu hareke arzi bir hareke. Nereden geldi? Şurada anlattığımız sebepten dolayı geldi. Onun için bunun varlığıyla yokluğu eşit. Varlığıyla yokluğu eşit olduğu için bunu sakin kabul ettik, bunu düşürdük. Geriye kaldı gazete. Tamam? bu arada anlaşılıyor değil Anlamayan var mı? Bu anlattığımı anlamayan var mı? Tamam. Okuyalım. وَتَقُولُ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّسِ مِنَ الْاَجْوَفِ قُلْنَا وَكِلْنَا Şimdi yeni bir tane geldik. Bu defa Ecvef'in çekiminde ilgili bir şeyler anlatacak bize. Şeye kadar anlaşıldı değil mi? Gaza, gazava, gazav, gazet, gazeta, gazavna. Rama, ramaya, ramav, ramet, rameta, rameyne. Buraya kadar tamam. Şimdi neye geldik o zaman? Ecvefe geldik. Ecvefi nasıl çekeceğiz? Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'ne. Kale, kala, kalu, kalet, kul ne? Tamam. Ne örnek verdi bize burada? Kul neyle? Kimle? Devam et abi sen. Kulübete elifen elife kalbullah li taharrukihime o iki harekeli olduğu için ve infitahime kablehime ve onlardan önceki de fethalı olduğu için. Thumma huzifetil elifu sonra elif hasfedildi ve sukuniha sakin olduğu için ve sukunil lami e, ve lam ve lam ve lam da e, sakin olduğundan dolayı tebakiye kulne ve kinne فَبَقِيَ قَلْنَ وَكَلْنَ kalne بِالْفَتْحِ الْقَافِ وَالْكَافِ kafi Kafın ve kafın fethasıyla. E ثم نقلت فتحة القاف sonra fethana kafın fethası nakledildi ile dammeti dammeye ve kafi ile kesreti e, kafınki de kesreye nakledildi litedulle dammetu ta ki damme delalet etsin alel vavil mahzufeti hasfedilen vava ve kesratu alel il mahzufeti ya da hasfedilen kesre eden kesre, hasfedilen kesre eden metesini. Lennel mutevellide mined dammeti çünkü dammeden doğan mı? Dammeden doğan. Dammeden doğan el vavu vavdır. Ve minel kesreti kesreden doğan da el ya'ut ya'dır. Ve minel fethati fethadan doğan da el elifu eliftir. ve Vel ya'u izen kesera muhabbehe. Şimdi dur. Şimdi bak burada Kulne ve kinne. Bu fiilin aslında ne? Kavale. Doğru mu? Kavale. Kavaleyi ben çektiğim zaman ne diyeceğim? Kavela, kavela, kavalu, kavalet, kavaleta, kavalne. Cem-i müennes o zaman ne? Kavalne. Kavalne. Tamam. Şimdi ben vav mutaharrik. Makabli, fethalı. beni ne yapmam lazım? bu babı elife çevirmem lazım. Doğru mu? Ne olur o zaman? Kal ne olur? Kal ne olur? Tamam. Peki iki tane sakin yan yana gelmeyeceğine göre bunlardan bir tanesini düşürmem lazım. Düşmeye en müsait olan ne? İllet harfi. Çünkü illet harfi zaten zayıftır. Kendi başına bir şey de yapamaz. Ne kaldı geriye? Kal ne kaldı. Kal ne? Tamam. Peki arada giden harfin ne olduğunu biz nereden bileceğiz? Yani ilalden dolayı biz harf düşürdük tamam. Peki biz bu düşürdüğümüz harfin vav mıdır, ya mıdır? Biz bunu nereden bileceğiz? İşte bu kafın üzerine damme koyarsan demek ki giden harf vav'dır. Kesre koyarsan demek ki giden harf nedir? Ya'dır. Örnek mesela burada bize verdiği diğer örnek aslı keyelne. Keyelne. Ya mutaharrik. Ma kabli meftuh elife dönmesi lazım. Benim ne demem lazım o zaman? Kalne demem lazım. Doğru mu? E iki tane sakinin yanına geldi mi olur mu? Olmaz. Hangisini düşüreceğim? Düşmeye en müsait olan şey. E, illet harfi ne kaldı? Kelle. Peki burada düşen ne? Hatta bu beni aldatabilebilir. Yani düşen elif olduğunu bile düşünebilirim. Doğru mu? Beni aldatmaması için ne yapmam lazım? Ya hangi şeyden mütevellit? Harekeden kesradan. Ha buraya koyduğumu kil ne oldu? O zaman nasıl çekeceğiz? Kale. Kala, kalu. Kalet. Kaleta kulne. Gerisi olduğu gibi kulte kultuma kultum kulti kultuma kultunne kultu kulna. E, kâleyi nasıl çekeceğiz? Yayı olanları. Kâle, kâla, kâlu, kâlet, kâleta, kilne, ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'ne. Kilte, kiltuma, kiltum, kilti, kiltuma, kiltunne, kiltu, kilne. Tamam. Buyurun. Burada e, Çin'deki düşen şeyin e, Y olması için K'yi e, kesraladık. Tamam. Bir önceki konuda da e, Gazze örnek verdik. Tamam. Orada aslında vav düştü ama mesela e, Gazze'yi damelemedik. ve hatta e, Ramev'de Y düştü ama e, Ramev e, diye demedik. Niye yapmadık? Çünkü orada cem müzeker olduğu belli zaten. Yani mesela diyelim ki şöyle yapalım. Rameyu değil mi? Biz buna ne dedik okurken? Ra mevu dedik. Tamam. Koy bakalım keseyi nasıl koyacaksın? Vavla kese birbirine uyar mı? Uymaz. O zaman vav'ı yaya çevirmen gerekecek. Peki yaya çevireceğin vav hangi vav? Cem-i müzekkerin vav'ı. Doğru mu? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Veyahut da gazevde hakeza aynısını düşün. Nasıl yapacaksın? Gazev diyorsun. Gazu dediğinde olmadı. Birbirlerine ağır oldular. Doğru mu? Sen zaten ağır olduğundan dolayı harf düşürdün orada bir daha birbirine ağır olan hareke getireceksin. Mümkün olmadığı için onları kendi haline e, terk ettik. Fakat burada imkanımız olduğu için, yani değişikliğin bize bir zararı olmadığı için veya yapacağımız bir kaideye binaen yapacağımız değişiklik başka bir kaideyle çalışmadığı için orada değişikliğimizi yapabildik. Tamam? Sor sor. Biz hareket olaraktan dört tane saymıştık. İşte damme, fetha, kesra, cezim. E, cezim olarak da hareket belirtmiştik. Tamam. Mesela Ramev'deki bağın e, Elif'e kalbedilmemesinin sebebi e, sakin olduğunu söyledik. Cezim gelmiş yani burada harekeli değil mi aslında? Cezme hareket dememiz cezim hareke olduğundan dolayı değildir. Sadece sukun alameti olduğu zaman harekedir. Yani kelimenin cezm halinde sukun onun meczum olduğuna alamet olması hasebiyle öyledir. Yoksa damme gibi, ondan sonra şey gibi hareket kapsamında değildir yani. Tamam. Adı üzerinde ya sukun zaten. Yani lügat olaraktan böyle isimlendirilmiş. Fakat hakikat itibariyle hani biz ona sakin demiş olduğumuz ama üzerinde bir şey var, alamet var, hareke var. Öyleyse bu müteharrik olması lazım değil yani. Sadece lügat da ona sukun diye hareke ismi verilmiş. Tamam? Okuyalım. Bir dakika abi. Bir daha el kaldırdı sanki. Sen mi kaldırdın? Buyur. Şey Buyur. Mesela kaval, kavaleler diyoruz ya. O elife çevriliyor. Buradaki harekenin gitmesinin bir Kaynısı var Hangi harekenin? Vav'ın üstündeki harekenin. E vav harfi zaten gidince harekete beraber gitti. Hareke cümle içinde müstakil mi yoksa harfe mi tabi? Kavaline derken kalıyor ama elife çevirirken sakin oluyor. Tamam. Şimdi normalde oradaki hareket, orada var olan hareket kendi başına müstakil mi yoksa bir tane harfe mi tabi? Harfe tabi. Hareke kendi başına müstakil olmaz harekenin kendisine tabi olduğu harf giderse hareke gider. Tamam Nerede olursa olsun harekenin kendisine tabi olmuş olduğu harf giderse beraberinde harekeyi de götürür. Çünkü hareke harfe tabi. Tabi harfe tabi olan harekeler. Mesela bu cem-i müzekkerinki olsa olmayabilir. Yani o çünkü oraya tabi değil. Ama bunlar gibi, senin sorduğun örnekteki gibi harekeye tabi ise o zaman beraberinde gider. Vel ya'u ya ile kesere ma kablehe kendisinden önceki keserli olduğu zaman turiket ala halihe hali üzerine terk edilir. Sakin eten sakin olarak. Tamam. Ee, kânet e, ev veya tam mutaharriketen ve tam harekeli olaraktan İzâ kânetil hareketu fethatan ee, hareket fetha olduğu zaman. Nahvu haşiye ve haşitu gibi. Burada duralım mı yoksa yani ahkamını okumaya devam edelim mi? Duralım mı? Tamam. Bu yağda duralım o zaman. Şimdi o zaman bak biz burada bu konuları birbirinden tefrik edebilmek için e, kitabın dışında ayrı kağıtlar oluşturmanız lazım küçük küçük. Bir tanesi şeyleri, kaideleri yazıp altına örneklerini yazdınız. Bir tanesi de çekim tablolarınızın olması lazım. Yani burada gördükçe oraya ekleyebilmek için Ayrı çekim tablolarınızın olması lazım. Onlar olursa mesele daha güzel anlaşılır. Yani bu karşılıkta biraz zor anlaşılır. Fakat ayrı kağıtlara yazılırsa çok daha rahat bir şekilde anlaşılabilir. Sorusu olan var mı? Buyurun. Vecbe fiille alakalı mesela biz abilerle de konuşurken kânenin çekimi noktasını bir şey yaptık. Yani kânede olanın bu kuraldan bir şekilde aslı kebene. Tamam. Ee, Cemil Mühendis sahibe geldiğinde durduk yani şey yapamadık. Çek. Kunne dedik en son. Tamam çek. Ee, kâne, kâne, kânu, kânet, kânete. Kunne. Kunne. Böyle. Kunte, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunne, kuntu, kunne. Tamam. Kunne. Şa'edeki e, elifin aslı Şa'e yeşâ'u. Allahu alem. Şa'e yeşâ'u. Velev Allah. Vav da değil, ya da değil. Şeye döndüğünde muzariye döndüğünde Allahu alem. Bilen var mı içinde şahirdeki elifin aslını? Ben bilmiyorum. Ama cem mühendisinde şi'ne şey, şeklinde geliyor. Ya olabilir. Ya olabilir diyorsun ha? ne olduğu için. Olabilir. Hiçbir bilgim yok. Allahu alem. Buyur abi. Hocam e, biraz geçmiş konularda mecbur e, fiilin yani bizim zaman İsmet Can'ın yaparken mesela ben Sara'nın Sara, yes, asıl olan Sara, yes, you. Normal şartlarda Mesir'in geliyor. Bu tahtada gösterir ki e, Mesir'in işte bunun önceki halini, sonraki halini falan önceki haline göre fethalı falan e, tam anlayamadım da oraları. Tamam. Şunları bitirelim. Bu e, şeylerle alakalı olanlara kaydelerin hepsini tek tek yazalım. Şimdi tek tek burada kaideler dağınık bir şekilde gelecek. Biz burada başka bir tane kaide daha gördük mü? Bu arada. Şimdi bu kaideleri böyle tane tane rakamlandırıp ayrı ayrı yazalım. Bunları bitirdikten sonra bu sefer o anlaşılmayanları kaideleri koyalım önümüze. Kaidelere bakalım diyelim ki bu bu kaidedendir, bu bu kaidedendir diye tamam. Toplu olaraktan önce kaideleri görelim ondan sonra. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.